Lumba bada zer? Sozak mila bu hauste sohazten daiku. Ez dianak nula uken duke keska. Doia dianak aizasago duke. Telefona, elektrizitatia, josketa, esantza, legar, eta bankoan jesan dianai interesak pakatu orduko dena ustiatuik beituke edo larixena. Haniz dianak aldiz, pobrian berbu haustia duke desafio nabardua batekin hatik. Ezen, deuze ez dianak, zerbait skotio bat nahi badu, haniz dianak beti habo nahi behitu. Haek, ez du, ehuneko hiu, lau, sei edo zazpiko intresik nahi, baizik eta hamarez goakuak, ahalaz, ez goagokuak, nula holako palako eman, hau da sos mundian lan egiten dienen arenkua. Langile trebiak izanki, kausitzen die, erregai ezberdinak, janhaiak, enpresa euspetsiak hentio bateko errebenio bide balin badia, 2000 eta sortziaz gehoz, gue herriotzak sos burustak ekartzen dutu. Untsa duzie, bada, gue herriotzaen gainean espekulatzen dienak. Hots, bizik egoiteko batzen zaikun epia, urhe bilhakatzen dakienak. il est possible d'acheter l'assurance vie de quelqu'un d'autre et d'en devenir le nouveau bénéficiaire, à la manière d'un viager. Assurance vie de la sistema badakigu zuin den, bizi den norbaitek, bizi sos behin hilonduan beste norbaitek goza dezan. Gozazale hoi izan ahaleite emazte, senhar edo haur. Entzun bezala, banko edo espekulatzen aidien funtsek viaje la gizan josten die assurance vi delako hoi ez kaioegigi ahalaz prefosta eta behin saltzaria hirondun, haek baztertu sos guzia espekulazalen sakolan sartzen da. Gien jente arguntentzat, heriotz bat berri txar bat bada, hain arrunt ez dienentzat aldiz berri hun bat da. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous informer que la police 720 04 90 a expiré plus de un an avant l'échéance pronostiquée. gizahuntako berrihunak arahenak izan ditian, ei dienetan txerkatzen dutie pijuak, kolesterol dun, min bizi edo bihotzeko arazuak dutienak. Il y a de maladies parmi lekel vous pouvez choisir pour diversifier votre portefeuille. Hatik, baliteke arte hortan zientziak urhatsak egin ditzan eitarzun jakin baten artatzia dela eta, eta horre, elkibidiak atzaman behar dutie. Giltza, arrautza guziak ez berxaskin ez artia. Nous nous intéressons à des gens âgés qui ont plus qu'une seule maladie. Ikusten, badakite ben lanain egiten. Entzulen ziren artian, norbaitek, besoja nahi balu untsa baliatu, jakin dezala investizamentu hunek arrisku guti la Zien lasaitzeko adibide bat. Par exemple, une personne de 84 ans qui a un cancer de l'œsophage. Si jamais on trouve un traitement pour ça, il faut produire le médicament, qu'il passe des tests cliniques, compter 5 à 20 ans. D'ici là, il sera sans doute mort d'autre chose. Gizahuntako egitatetan dabiltzanei galtegiten zaielaik ez denez moralki gaitzesteko gaizabat, sumaitek ez galtuan galtuen zentzie kumprinitzen. Dans quel sens Beste batek, buia betilanian, ez du gaiari patzeko denboik uken. C'est une question intéressante. Laissez-moi y réfléchir, je n'ai pas encore de réponse à ça. Beste zumbait bu xotilago dia. Galtua kumprinitzen die, bena, baikorki, hartzen die afea. Ça a l'air un peu morbide, mais moi je pense à la valeur que ça représente pour les consommateurs. Bi frantses bankoeke Eldorado juntan beneski esartu die. Crédit agricole, Au Crédit Agricole, votre épargne sert avant tout à financer les projets de votre région. Eta hil zori dienen assurance vien jostia. Hatik, sehen tarzunak galtegiten zaitzeraik, ez die arapostuik emanahi. Beste bankua BNP Paribada. Hunek, galtuai arapostu emaiten du bena behegizan. BNP Paribas, parlons vrai. Une autre question, s'il vous plaît. Geihunek hautsak heinbat harotu beitutu, bi banka frances hoiek die ez diela habo bide hortaik jeraikiko. Pentsu dut, sinetsi behar dutu gula. <laughs> Izan untsa... Nun bada zer?